26 skirsnis Nejaugi šviesai nelemtais įskverbti į liaudės mases? Pakartokime mūsų šūkį – mokslas. Nenuilsdami šaukime – mokslas, mokslas. Ką gali žinoti, gal šitam ir įsisklaidys? Argi revoliucijos netneša pakeitimų? Paklausykite manęs, filosofai, mokykite, aiškinkite, švieskite, mąstykite balsiai, kalbėkite garsiai, džiaugsmingai – veikite spindinčioje saulė šviesoje, broliaukite su aikštėmis, skelbkite gerą naujieną, dosniai dalykite elementorius, skelbkite žmogaus teisės, gėdokite marselietę, kelkite entuzijazmą, lauškite žalias ažulo šakas. Idėjas paverskite viesulų. Minę galima išaukštinti, taigi mokėkime išnaudoti šį nenuramdomą gaisrą, kuriuo tam tikromis akimirkomis prasiveržia ir sutvas kašėldamo žmonių principų ir dorybių jėgos. Šios basos kojos, šios nuogos ranko, šies karmalai, nemokšiškumas, pažeminimas, tamsa, viskas gali būti nukreipta idealui pasiekti. Giliau įsižiūrėkite į liaudį ir pamatysite tiesą – Meskite purviną smėlį, kurį mindote kojomis į žaizdrą, duokite šiam smėliui tirpti ir virti, ir jisai pavirs nuostabių krištolų, kurio padedami Galilėjus ir Newtonas atras dangaus šviesulius. 13 skyrius Mažasis Gavrošas Maždaug aštuoneriems ar devyneriems metams praslinkus po įvykių, kuriuos mes papasakojome šios istorijos antrojoje dalyje. Tamplio bulvare ir Šato de O apylinkėse būdavo galima pastebėti kokių 11-12 metų berniuką, kuris visai atitiktų mūsų ką tik nupieštą gameno tipą, jeigu nenykuma ir tuštuma jo širdyje. Nors kaip ir kiekvienas jo amžiaus vaikas, jis mielai juokdavosi. Šitas vaikas tiesa puikavosi vyriškomis kelnimis, tačiau gautomis ne į savo tėvo. Vilkėjo moterišką palaidinę, bet ją buvo gavęs ne iš savo motinos. Kažkokie žmonės iš pasigailėjimo jį aprengė skarmalais. O tuo tarpu jis turėjo ir tėvą, ir motiną, bet tėvas apie jį nieko nenorėjo žinoti, o motina jo visiškai nemylėjo. Jis buvo iš tų pasigailėtinų vaikų, kurie turėdami tėvą ir motiną yra našlaičiai. Tas vaikas niekur taip gerai nesijausdavo kaip gatvėje. Gatvės grindinys jam nebuvo toks kietas kaip motino širdis. Jo tėvai jį spirtei spyrė į gyvenimą. Jis neprieštaraudamas įskrido. Jis buvo triukšmingas, išbliškęs, guvus, supratingas, pašaipus, gyvas, bet lyguistos išvaizdos berniukas. Jis lampinėdavo po miestą, dainuodavo, žaisdavo su kitais vaikėzais – rausdavosi gatvės grioviuose, truputį vagiliaudavo, bet linksmai, kaip katis ir žvirblė juokdavosi, kai jį kas pavadindavo nutrūkt galvių ir įsižeisdavo, kai pavadindavo valkatą. Jis neturėjo nei pastogės, nei duonos, nei šilumos, nei meilės, bet buvo džiugus, nes buvo laisvas. Kai tokie vargšai padarai užauga, beveik visuomet patenka į esamo socialinės antvarkos girnas, kurios juos ir sumala bet kol jie tebėra maži vaikai, tai pasprunka iš jų, mažiausias skilė juos išgelbsti. Tačiau, kad ir koks apleistas buvo šis vaikas, protarpiais kartą per du ar tris mėnesius jis tardavo savo. Nagi, nueisiu aplankyti mamos. Tada jis palikdavo bulvarą, praeidavo cirką, San Marteno vartus, nusileisdavo į krantines, pereidavo tiltus, pasiekdavo priemeščius, praeidavo pro Salpetrierų ligoninę ir ateidavo kur – o tiesiog į tą namą su dvigubu numeriu 50-52. Skaitytojų jau pažįstama. Į Gorbo lūšną. Tuo laikotarpiu lūšna 50-52 paprastai tuščiai ir amžinai papuoštas skelbimėlių išnuomojami kambariai retas dalykas turėjo gyventojų. Kelis individus, kurie beje, kaip visuomet esti Paryžiuje, tarp savęs nepasižino ir jokių santykių nepalaikė. Visi jie priklausė tai pačiai nepasiturinčiųjų klasiai, kuri prasideda smulkių į sunkumus patekusių buržuą, vis labiau ir labiau smunka, grimsta lygi pat visuomenės dugno ir baigėsi dviem būtybėmis, apriepiančiomis visas materialinės civilizacijos atmatas – duobių kopėjų, vežiojančių nešvarumus ir skudurininkų renkančius karmalus. Žano Valžano laikų svarbiausiai nuomininkė buvo jau mirusi, reikalus tvarkė jau kita, visai jena panaši. Kažkoks filosofas yra pasakęs, senų moterų niekomet netrūksta. Šitą naujoji senį vadinosi ponia Birgon. Ir jos gyvenime nebuvo nieko pažymėtino, jei neskaitysime trijų papūgų dinastijos viešpatavusios jo širdyje – Iš visų žmonių gyvenančių lūšnoje skurdžiausia buvo viena šeima, kurią sudarė keturi asmenys – tėvas, motina ir dvi jau gana paaugusios dukterys. Visi keturi glaudėsi bendrame užkabaryje vienoje iš tų palėpių, apie kurias jau esame kalbėję. Iš pirmo žvilgsnio šioji šeima nieku ypatingų nepasižymėjo, nebent savo neišbrendamų vargu. Tėvas, nuomodamas kambarį, pasivadino Žandretu – Netrukus po įsikūrimo tai buvo anot įsidėmėtino svarbiausius nuomininkės posakio. Tuščios vietos įžengimas, tasai žondretas pasakė šiai moteriai, kuri kaip ir jos pirmtakė ėjo durininkės pareigas ir šlavė laiptus. Motin, kaip jūs ten vadinatės, jeigu kas kartais klausinėtų Lenko ar Italo, o gal ir Ispano, tai būsiu aš. Tai ir buvo mūsų mažojo linksmo driskiau šeima. Jis ateidavo čia, bet rasdavo tik skurdą ir nusiminimą, ir kas visų liūdniausia nesutikdavo jokio šypsenos. Šaltas žydinys ir šalto širdys. Kai jis ateidavo, jį paklausdavo, iš kur tu? Jis atsakydavo, iš gatvės. Kai jis išeidavo, jį paklausdavo, kur eini? Jis atsakydavo, į gatvę. Motina jam prikaišėdavo, ko tu čia vaikščioji? Šis vaikutis gyveno nepažindamas meilis, kaip auga Rusija blanki žolelį. Jam dėl to nebūdavo skaudu ir ant nieko jis už tai nepykdavo. Jis tikrai nie nežinojo, kokie turi būti tėvas ir motina. Beje, jo seseris motina mylėjo. Mes užmiršome pasakyti, kad Tamplio bulvare šį vaiką vadino mažuoju Gavrošu. Kodėl jis vadinosi Gavrošas? Turbūt dėl to, kad jo tėvas vadinosi Žandretas. Instinktyvus siekimas nutraukti giminystį saitus atrodo yra būdingas kai kurioms skurstančioms šeimoms. Kambarys gorbo lūšnoje, kuriame gyveno žandretai, buvo pačiame koridoriaus gale. Gretimą kamarėlę buvo užėmęs vienas labai neturtingas jaunuolis, kuris vadinosi ponas Marijus. Papasakosime, kas buvo tasai ponas Marijus. Antroji knyga Įžymus buržuą. Pirmas skyrius 90 metų ir 32 dantys. Tarp senbuvių gyvenančių Bušera, Normandijos ir Santonžo gatvėse dar tebėra keli žmonės, kurie atmena ir gerų žodžių pamini vieną senuką, pavardę Žil Normanas. Tasai žmogus jau buvo senas ir tada, kai jie dar buvo jauni – Tiems, kurie melancholiškai stebi miglotas piečių šešėlių, vadinama praeitimi. Šis siluetas dar nėra visiškai išnykęs iš gatvių susiraizgiusių apie tamplį, kurioms Liudviko 14 laikais buvo duoti visų Prancūzijos provincijų pavadinimai. Lygiai kaip mūsų laikais, naujojo Rivoly kvartalo gatvėms yra duoti visų Europos sostinių pavadinimai. Reiškinys, tarp kitko, progresyvus, liudijas apie pažangą. Ponas Žilnormanas 1831 metais dar labai guvus priklausė prie tų žmonių, kurie kėlė susidomėjimą vien savo ilgu amžiumi ir tuo, kad kadaise nieku nesiskyrė iš kitų, dabar atrodė nepaprasti, nes į nieką nepanešėjo. Tai buvo labai savotiškas senis, pilna tų žodžių prasme kito amžiaus žmogus, tikras kiek pasipūtęs 18 amžiaus buržuą, kuri savo garbinga, sena buržuazinė kilme didžiavosi lygiai taip, kaip markizai didžiuojasi savo titulų. Jam jau buvo per 90 metų, bet laikėsi įstiesi, kalbėjo garsiai, matė gerai, mėgdavo išgerti, sočiai pavalgyti, o miegodamas triukšmingai knarkdavo. Jis tebe turėjo visus 32 dantis. Akinius susidėdavo tik skaityti buvo linkęs įsimylėti, bet tvirtindavo, kad jau bus apie dešimt metų, kai griežtai ir galutinai atsisakęs moterų. Prisipažindavo nebegalys daugiau patikti, tačiau niekad nepridurdavo dėl to, kad esu per senas, o sakydavo dėl to, kad esu per daug neturtingas. Jeigu nebūčiau nusigyvenęs, ehe, Iš tikrųjų, jam be buvo likę tik apie 15 tūkstančių livrų metinių pajamų. Jo svajonė buvo gauti palikimą – turėti šimtą tūkstančių frankų rentos ir įsitaisyti meilužių. Kaip matome, jis anaip tol nepriklausė prie tų sugūrusių 80-mečių senių, kurie, kaip ponas de Volteras, merdė visą savo gyvenimą. Šis ilgas amžius nebuvo sukiužusio puodo amžius. Šis žvalus senis visada buvo geros veikatos. Jis buvo žmogus negilus, staigus ir labai karštas. Dėl kiekvieno niekniekio galėdavo įsisiautėti, nors tiesa dažniausiai būdavo ne jo pusėje. Jeigu jam kas prieštaraudavo, jis grasindavo lasda. Savo tarnus apkuldavo neblogiau kaip didžiajame amžiuje. Jis turėjo netekėjusią penkiasdešimties su viršų metų dukterį, kurią įpykė stipriai apkumščiuodavo ir mielai būtų išplakęs. Ji vis dar jam buvo aštuonerių metų mergaitė. Jis energingai skaldydavo tarnams antausių sakydamas, na ir šunsnukiai. Vienas iš jo mėgstamų keiksmų buvo, ak, jūs liurbei, liurbei. Jam taip pat buvo būdingas nesudrumšiamas ramumas. Kiekvieną dieną jį skusdavo barzdas kutys, buvęs pamišėlis, kuris pono Žilnormano nekentė, nes paviduliavo jam dėl savo dailios koketiško žmonos. Pona Žilnormanas labai aukštai vertino savo mokėjimą spręsti apie viską pasaulyje ir girdavosi novokumu. Štai vienas iš jo samojų – Na juk aš tikrai esu išvalgus, kai man įkanda blusa, aš to jau galiu pasakyti, iš kurios moteris ją gavau. Į savo kalbą jis nuolat įpindavo žodžius jautrų žmogus ir gamta. Pastarajam žodžiu jis neteikdavo tos plačios prasmės, kurią jam ėmė teikti mūsų laikai, tačiau mėgdavo kažkaip saviškai jį įterpti į savo samojus pašnekesiuose prie žydinio. Gamta, sakydavo jis – Norėdama visko po truputį apdovanoti civilizuotą šalis, nieko joms nesigaili, net juokingų barbariškumo pavyzdžių. Europa mažų mastu turi visko, kas yra Azijoje ir Afrikoje. Katė tai naminis tigras, driežas kišeninis krokodilas. Opero šokėjos tai tos pat žmogėdros, tik žmogų jos ne iš karto suėda, o pamažu sugraužia. Arba burtininkės. Jos paverčia žmogų austre ir praryja. Karaibai palieka tik kaulus, o jos palieka tik teukutą. Tokie mūsų papročiai. Mes neryjame, o gardžiuojamės. Mes nepribaigiam grobio iš karto, o pamažu jį draskome. Antras skyrius. Koks šeimininkas toks ir būtas. Jis gyveno Marijai kvartale, Kalvarijos seserų gatvėje numeris 6. Namas buvo jo paties – Tas namas dabar jau nugriautas ir jo vietoje stovi kitas, o kadangi Paryžiaus gatves dažnai ištinka numeracijų perversmai, tai dabar galimas daiktas jo numeris jau kitas. Ponas Žilnormanas turėjo užėmę seną ir erdvų butą antrame aukšte su langais į gatvę ir į sodus, iki pat lubų išmušta didžiuliais kilimais, gobelenų ir bovė manufaktūros dirbiniais, vaizduojančiais piemenėlius senas, plafono ir panosių žetai mažesnių mastų kartojosi krieslų apmušimuose – Jo lova supo plati devinių palų širmą nudažytą koromandelio laku. Ilgos prašmatnios užuolaidos didingomis klostimis leidosi nuo langų. Į sodą augantį tiesiog po langais patekdavai pro kampines įstiklintas duris 12 ar 15 pakopų laiptais, kuriais senukas vikriai laipiodavo aukštyn ir žemyn. Be bibliotekos esančios greta miegamoje jis dar turėjo buduarą, kurio labai didžiavosi. Tai buvo galantiškas kampelis, aptraukta šiaudiniais špaleriais, su heraldinėmis lelyjomis ir visokiomis gėlelėmis. Tuo špalerius Liudviko 14 laikais pagamino galerose katurgininkai, gavę įsakymą iš pono Devivono, kuris juos padovanojo savo meilužiai. Pono Žilnormanų jos paliko mirdama jo tolima teta iš motinos pusės, nuožmi senį, mirusi šimto metų. Jis buvo vedęs du kartus. Jo manieros iš dalies priminė rūmininką, kurio jis niekomet nebuvo, iš dalies teismo tarnautoje, kurio būtų galėjęs būti. Kai norėdavo, jis būdavo malonus ir meilus. Jaunystėje jis priklausė prie tų vyrų, kuriuos nuolatos apgaudinėja žmonos, bet niekomet neapgaudinėja meilužės nes būdami nepaprastai aboji vyrai, jie drauge esti žavingi meilužiai. Jis nusimanė apie tapybą, jo mėgamajame kabojo nuostabus nežinia ką vaizduojas Jordanso darbo portretas, nutapytas stambiais, drąsiais, tarytum atsainiais brūkšniais, bet iš tikrųjų išbaigtas iki smulkiausių detalių. Pono Žilnormano rūbai netitiko nei Liudviko XV, nei Liudviko XVI mados. Jis rengėsi kaip direktorijos laikų dabita – Iki to meto į save laikė jaunų ir sekė madomis, jisai vilkėjo plonos gelumbės fraku su plačiais atvartais, ilgais nusmailintais skvernais ir didelėmis plieninėmis sagomis. Prie to trumpos kelnės ir kurpės su saktimis. Rankas visuomet laikydavo lėmenis kišenėse, jis autoritetingai sakydavo, prancūzų revoliucija tai niekšų gaujos rankų darbas. Trečias skyrius – Lukas išminčius. Kai jam buvo 16 metų, vieną vakarą operoje jį teikėsi nukreipti savo lornetus iš karto dvi garsios Voltero apdainuotos, bet tuo metu jau perbrendusios gražuolis – Kamargo ir Salė. Šitai patekęs tarp dviejų ugnių, jis herojiškai pasitraukė prie mažutės niekam nežinomo šokėjos vardu Nanry. Jai taip pat buvo tik 16 metų ir jisai ją įsimylėjo. Jam išliko galybė atsiminimų – A, kokia ji buvo graži šita gimar, gimardinį, gimardinėti, sakydavo jis. Kai aš paskutinį kartą ją mačiau lonšane, su nevystančių jausmų šukuosena, turkiniais barškučiais, su naujagimio spalvos suknele ir susijaudinimo mufta. Pauglių būdamas jis vilkėjo nenlandrenišką liemenę, apie kurią mielai ir entuziastingai pasakodavo. Aš būdavau įsigašinęs kaip turkas iš rytų Levanto, sakydavo jis. Dvidešimties metų jis atsitiktinai buvo kritęs į akį poniai de Bufle, kurį jį pavadino žavingų pamišėlių. Jis labai piktindavosi šių laikų politikos veikėjų ir valdžios žmonių pavardėmis, kurios jam atrodė žemos ir buržuaziškos – skaitydamas laikraščius, žinias lapelius, kaip jis juos vadino, leipdavo jokais, na ir žmonės sakydavo jis, Korbjeras, Imanas, Kazimiras Perje, ir tai matote, ministrai, įsivaizduoju, kaip atrodytų laikraštyje ponas Žilnormanas ministras, juk tai būtų farsas. Bet jie tokie vygalvi, jog tai nieko nenustebintų. Jis nesivaržydamas vadindavo daiktus jų tikraisiais vardais – tiek padorius, tiek ir nepadorius, visiškai nesidrovėdamas moterų. Šiurkštybės, nešvankybės ir blevysgas jis sakydavo tokiu ramiu ir visai natūraliu tonu, jog atrodydavo elegantiška. Toks nesivaržymas buvo įprastas jo laikais. Reikia pasakyti, kad perifrazijų epocha poezijoje buvo drauge ir nešvankumų epocha prozoje. Jo krikštatvis – pranašaudamas, kad iš jo išeis talentingas žmogus, davė jam šiuodu reikšmingus vardus – Lukas ir Išminčius. Ketvirtas skyrius – pretendentas iš šimto metų amžių. Vaikystėje jis kartais gaudavo dovanų savo gimtoje miesto Muleno koleže, o kartą jam dovaną įteikė pats Nivernė kunigaikštis, kurį jis vadino Nevero kunigaikščių. Nuoroda – Niverne kunigaikštis, 18 amžiaus antrailis prancūzų politinis veikėjas, nekerio vyriausybės narys. Nuorodos pabaiga. Nei konventas, nei Liudviko 16 mirtis, nei Napoleonas, nei Burbonų grįžimas negalėjo išdildyti iš jo atminties šito apdovanojimo ceremonijos. Nevero kunigaikštis jam buvo stambito amžiaus figūra, koks žavus didžiūnas, pasakodavo jis, ir kaip jam tiko žydras ordino kaspinas – Pono Žilnormano akimis, Jekaterina antroji išpirko Lenkijos padalyjimo nusikaltimą įsigydama iš Bestuževo už 3000 rublių aukso eliksyro paslaptį. Čia jis pagyvėdavo. Aukso eliksyras, sušukdavo jis. Geltonos bestužavo tinktūros ir generolo Lamoto lašų pusės uncijos flakonas 18 amžiuje kaštavo Luidorą ir buvo puiki priemonė nuo meilis katastrofų ir panacėja nuo visų negandų, kuriais apdovanoja Venera. Du šimtus šio eleksyro flakonų Liudvikas XV nusintė popiežiui. Senis baisiai būtų užsirūstinęs ir įsiutęs, jeigu jam būtų kas pasakęs, kad aukso eleksyras yra nekas kita, kaip geležies chloridas. Pona Žilnormanas dievino Brubonus ir baisėjosi 1789 metais. Jis be perstogės pasakodavo, kaip jam pavyko įsigelbėti teroro metu ir kiek proto bei išmaningumo jam reikėjo parodyti, kad liktų nenukirsta jo galva. Jei koks nors jaunuolis išdrysdavo prie jo girti respubliką, jis visas pamelinuodavo ir taip įsiusdavo, kad vos nepalpdavo. Kartais darydamas aliuziją į savo 90 metų amžių įsakydavo, aš viliuosi, kad man nebeteks antrą kartą pergyventi 93 metų, o kitą kartą pasisakydavo namiškiams, jog ketina sulaukti šimto metų. Penktas skyrius Baskas ir Nikoletė. Jis turėjo savo teorijų. Štai viena iš jų. Jei vyriškis jaučia didelę silpnybę moterims, o pats turi žmoną – kuriai visiškai abejingas, šlykščia, niurzgia, gerai žinančia savo teisės, tupinčia ant įstatymų kodekso kaip vištant laktos ir dar pavidulinga, tai jam belieka tik vienas būdas įsigelbėti ir turėti namuose ramybę – pavesti žmonos valiai savo piniginę. Šitoks įsižadėjimas jam sugražina laisvę. Žmona tuo metu turi ką veikti, ją greitai apima pinigų čiupinėjimo įstra, ji terliojasi su variokais, muštruoja nuomininkus, dresuoja fermerius, kamuoja įgaliotinius, reikiuoja notarus, plūsta raštvedžius, laksto pas visokias kanceliarijų žiurkės, bilinėjasi, rašo sutartis, diktuoja kontraktus – Jaučiasi tikra ponia, parduoda, perka, tvarko, komanduoja, prižada ir įsižadas, nusidera ir susidera, užleidžia, perleidžia ir nusileidžia, suderina ir išderina, taupo ir eikvoja. Ji daro kvailybės, o tai didžiausia laimė ir pagoda. Kai vyras ją bodisi, jį randa pasitenkinimą, jį varydama į pragaištį. Pona Žilnormanas šią teoriją išmėgino praktikoje ir jam viskas įvyko kaip rašte. Jo žmona antroji taip puoliai tvarkė jo turtus, kad vieną gražią dieną, kai jis pasijuto našlys, jam be buvo likę tik tiek, kad galėtų pragyventi apie 15 tūkstančių livrų metinių pajamų, kurių 3 ketvirtadalių sudarė renta iki gyvos galvos. Jis dėl to nesisėlojo, nes jam visai nerūpėjo, kad jo įpėdiniai gautų didelį palikimą. Antra vertus jis buvo matęs, kad ir su paveldimais turtais gali visko atsitikti. Pavyzdžiui, jie gali tapti nacionaliniu turtu – Jis pas buvo liudininkų, kaip stebuklingai pasikeiti garantuota Prancūzijos valstybinė skola, netikėtai sumažėjusi vienu trešdaliu ir nelabai pasikliojo valstybinių skolų knygą. Visa tai tik romelis, sakydavo jis. Kaip mes jau sakėme, namas Kalvarijos seserų gatvėje, kuriame jis gyveno, buvo Jono savybė. Jis laikė du tarnus – Virioką ir Mergiotę. Kai pas pona Žilnormanas stodavo tarnauti naujas tarnas, jis jį perkrikždydavo – Vyriškiams duodavo vardus atitinkančius jų provincijų pavadinimus – Nimėtis, Kontua, Potvenas, Pikardėtis. Jo paskutinis liokajus buvo dusulingas, kokių 55 metų storolis nuvarytomis kojomis, nepajėgęs nubėgti ne 20 žingsnių, bet kadangi buvo kilęs iš Bajono, tai pono Žilnormanas jį vadino Basku. O dėl tarnaičių, tai jas visas vadindavo Nikoletėmis. Net manjoną, apie kurią kalbėsime vėliau. Kartą jam prisistatė viena įžymė aukštų kvalifikacijų vyrėja iš garbingos durininkių giminės. Kiek jūs norite gauti mėnesinės algos? Ja paklausė ponas Žilnormanas. 30 frankų. Kuo jūs vardu? Olimpija. Tu gausi 50 frankų, o vadinsis Nikoletė. Šeštasis skyrius, kur šmėstels manjona ir du jos mažiuliai. Ponui Žilnormanui skausmas pasireikždavo pykčių, širdgėlą jį įvarydavo į pasiutimą. Jis buvo pilnas prietarų, bet viską sau leisdavo. Kaip jau esame sakę, jisai jausdamas gilų vidinį pasitenkinimą, visa savo išorę stengiasi parodyti, jog tebėra uolus moterų gerbėjas ir turi tvirtą tokio žmogaus reputaciją. Jis tai vadino savo aukščiausią šlovę. Ši aukščiausiai šlovė jam kartais padarydavo netikėčiausių surprizų – Vieną dieną jam buvo atneštas putnus naujagimis berniukas, įguldytas į pailgą pintinę, panašiai į pintines, kuriuose laikomos austrės, deramai suvystytas ir visa gerklė šaukiantis. Ta vaiką jam primetė jo tarnaitį, pavarytą prieš pusę metų. Ponui Žilnormanui tada buvo jau 84 metai. Aplinkinių tarpe didžiausias pasipiktinimas ir šauksmai. Ką šitą begėdę paleistuvė mano apgauti? Kas ją gali patikėti? Koks akiplėšiškumas, koks niekšingas šmeištas? Bet patsai pona Žilnormanas niekiek nesupyko. Pažiūrėjęs į kūdikį su malonė šypsena, kaip senukas, kuriam toks šmeištas paglosti širdį, jis tarė lyg į šalį, na kągi, kas čia tokio? Kas čia ypatingo atsitiko, ko jūs dabar stebitis? Tikrai šnekate lyg kokie neišmanėliai. Ponas Angulemo kunigaikštis, jo didybės karolio devintojo nesantokinis sunus, būdamas 84 metų, vedė 15 metų pliuškę. Ponui Viržinaliui, markizui de Aliujį, kardinolo de Surdy Bordo arkivyskupo broliui, buvo 83 metai, kai jis su ponios prezidentienis Žaken kambarine sugyveno sūnų, tikrą meilės kūdikį. Vėliau Maltos ordino kavalierių ir valstybės tarėjas už paga. Vienas iš žymiausių mūsų amžiaus žmonių, abatas Tabaro, 87 metų vyro sūnus. Tai paprasčiausi dalykai. Prisiminkime pagaliau Bibliją. O dabar aš pareiškiu, kad šis ponaitis ne mano. Betgi jo reikia pasirūpinti, jis čia nieku nedėtas. Poilgis buvo geraširdiškas. O po metų toji bjaurybė vardu Manjona jam vėl atsiuntė antrą siuntinį. Tai vėl buvo berniukas. Šį kartą ponas Žilnormanas kapituliavo. Jis gražino motinai abu du mažiulius, įsipareigojęs duoti jų išlaikymui 80 frankų per mėnesį su sąlyga, kad ji daugiau tokių istorijų nekartos. Jis pridūrė, tikiuosi, kad motina jais kaip reikiant rūpinsis. Retkarčiais aš juos aplankysiu. Taip jis ir darė. Kažkada jis turėjo brolį dvasininką, kuris 33 metus buvo Poitie akademijos rektorium ir mirė 79 metų. Aš jo netekau dar jauno, sakydavo jis. Tasai brolis, palikęs neilgą atminimą, buvo romus, bet šykštų žmogus. Kaip dvasininkas jis tarėsi turys pareigą duoti sutiktiesiems elgetoms išmaldą, bet duodavo tik tai moneronus arba išėjusius iš apyvartos sū. Ir kelias į rojų tuo būdu jį vedė į pragarą. Moneronai revoliucijos laikų žetonai atstoja pinigus. O dėl vyresniojo Žilnormano, tai išmaldos jis nešikštėdavo ir ją dalydavo mielai ir dosniai. Jis buvo gera širdis, sumus ir jautrus, ir jeigu būtų buvęs turtingas, būtų linkęs į prabangą. Jis norėjo, kad visa, kas jį lieti, net suktybės, būtų daromos didingai. Kartą, kai jis gavo palikimą ir jį išlykščiai ir atvirai apiplėšė vienas jo įgaliotinis, ponas Žilnormanas su panikas užšuko fe – kaip nešvankiai padaryta. Man stačiai gėda dėl tokios pasigailėtinos suktybės. Viskas įsigimė šiais laikais, net niekšai. Po velnių. Ar šitaip reikia pavaginėti tokius žmonės kaip aš? Mane apiplėšė kaip girioje, niekingiausiai apiplėšė. Silvė sint konsulė digne. Gyrios vertos konsulo latiniškai. Mes jau sakėme, jis buvo dusyk vedęs. Nuo pirmosios žmonos turėjo dukterį, kuri liko netekėjusi, o nuo antrosios taip pat dukterį. Pasimirusią kokių 30 metų, kuri buvo ištekėjusi iš meilis. Atsitiktinai ar dėl kokios kitos priežasties už karininko. Pakeltų iš kareivių, tarnavusių Respublikos ir imperijos armijose, apdovanoto kryžymi už Austerlicą ir prie Vaterlo gavusio pulkininko laipsnį. Tai mano šeimos gėda, sakydavo senasis buržuas. Jis nuolatos ostydavo taboką ir kažkaip ypatingai grakščiai mokėjo atgalę ranką glostyti savo mesgininį žabu. Dievo jis beveik visiškai netikėjo. Septintas skyrius – taisyklį, priminėti svečius tik tai vakare. Štai kaip atrodo ponas Lukas išminčius Žilnormanas, senis, kurio plaukai buvo dar gana tankus, veikiau žilsvi negu balti, šukuojami visuomet tą pačią šukuoseną, vadinama šunsausėmis. Apskritai, nepaisant visų jo ypatybių, tai buvo labai garbingas žmogus. Jis mėgdžiojo 18 amžių, lengvabūdišką ir didingą. Pirmaisiais restauracijos metais ponas Žilnormanas, tuomet dar jaunas, 1814 jam buvo tik 74 metai, gyveno Sen Žermeno priemestyje Servandony gatvėje netoli šventojo Sulpicijaus bažnyčios. Jis pasitraukė iš visuomenės ir atsikėlė į Mare, jau turėdamas gerokai per 80 metų bet ir pasitraukęs iš visuomenės, jis tvirtai laikėsi savo papročių. Svarbiausias iš jų, kurio jis niekomet nelaužė, buvo laikyti savo duris užrakintas dieną ir niekomet jokia dingstimi nieko nepriiminėti be vakaro. Jis pietaudavo penkiomis ir tik po to jo namo duris atsidarydavo. Tokia buvo mada jo laikais ir jis nenorėjo jos atsisakyti. Diena vulgari, sakydavo jis – ir verta tik uždarytų langinių. Išauklėtų žmonių protas įsižiebė tik tada, kai danguje subliksi žvaigždės. Ir jis susirakindavo nuo visų, nors ir nuo paties karaliaus. Tuo reiškėsi senovinis jo laikų elegantiškumas. Aštuntas skyrius – dvi, bet ne pora. Mes jau esame minėję dvi pono Žilnormano dukteris – Jie skyrė dešimties metų tarpas. Jaunystėje jos labai mažai buvo viena į antrą panašios ir tiek būdu, tiek veido bruožais visai netrodė seserys. Jaunesnioji buvo žavios sielos būtybė, linkusi visą kažviesų, mėgo gėlės, poeziją, muziką, mintimis kraidydavo spindulingose erdvėse, buvo entuziastiška, eteriška, iš pat jaunų dienų lyg sužadėta nuotaka laukė herojaus, kurio neaiškus paveikslas pleveno prieš ją.